او كتاب امام النووي دنا يان وكي عمدة الاحكام يان وكي رياض الصالحين اغا كتاب نمر بدس فكر وبشتي يجي مروف ده وكتاب وقت خلاص پشتی كان پیش يجي بيش بيش هذه ساكة و کتاب زور و والناظن اوه علمك زور تده هاي وحتى مروف شيك فير عالم ببيت ايك الوا آداب دي و ايكل و ريك دي كمروف فير عالم شرعي ببيت خدا نكتبه قلتي احرص على معرفة أصول المسائل ايه بجزجلك الرج بسال هم دي كتب بناغيت همو مسألة همو علمك كتبا قاعدة را دست بكي بناغي را دست بكي أصل ورا دست بكي هكا مروفي أصول نظانين رسولت هموش شتکی هبید هکه مروی نزانین مرو پشتینگی گلک ده خلطیت زور کرد و گلک چتیش فیر نابید گلک شور مرو اما هکه تا اصل زانی تا قاعده زانی هنده تا کنزک و ونیا خزینک و مازن لالی تهی جیره پاش به هر شتکی بیت ریدان تو ده اویشتی آوا سر چه سروی اصل لالی تهی اصل اللاری هی هند تو چی جاره چی هنه تو چی جاره محیر نامینیه و تو نه چی جاره ولی نه بیشتر بلا اصلا زانم چیه و چنیا و چه بسر و چه اوه از لیتینا هم و اوه شتکیه و نیا گلک زحمت و کس لیتناگه چو نابی ها هکا شتکیه و شبید گلک گلک دیکی هم بید اما هکا مروی را اصول نکر نیا و بناغید همو علمکی مروی نزانین مروی تیشی گلک خلطیه بید و گلکشتیش نزانید گرشتی محروم بید ونزانيت برهندش خدان كتابه يقولي احرص على معرفة أصول المسائل وقواعدها يقولي تبدو قالك يا رجبي كو أصول أبزاني أصول العقيدة أبزاني يعني بناغات عقيدة ما بسلمانة چنه بناغات قواعد فقهي تبزاني كاتشنا قواعد أصول أصول الفقه تبزاني كاتشنا علوم الحديثة أفانا هكذا المروف زانين وهف قاعدة اخو خو قلقش مينة قلق قلقت معظمينة أما هر علمکی چند قاعده کد بهاتی ندانان چند اصل کد بهاتی ندانان هکه من بیاف سرازانین منو جیره پاش و نف جیان خودا ده وقتی خو فیر علم کد ده گلک گلک بصانایی فیر علم بید و منو بی علمکی گلک باشش دلالی هبید هکه منو بی نف عقیده دا ایکل اصولت عقیده اوا که تو آخفنا کسی ایش یا خدا پیغمبرانه هكذا أفا صورة عقيدة زانين وتزاني أفا إيكر أصلة عقيدة جاءت مشكلة ناوي هيك ديت بشتتا فلان كسي هو بوتا فلان ملاي فلان فتوى دا فلان الداعي فلان فتوى دا فلان آخفتن تنكر فلان شو كر هر جشتك هاي بيشتتا تا أصل اللالي هاي تا أصل اللالي هاي كرب العالمين القرآن دائما بوتي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله آخفنا کسی پیش که نیخن آخفنا کسی پیش خدا پیغمبر نیخن به هند خوی بشتا ابو بکر یهود بشتا راز بنا خدا لبید امام عمر یهود بشتا راز بنا خدا لبید امام عثمان یهود بشتا راز بنا خدا لبید امام علی یهود بشتا راز بنا خدا لبید هر صحابه که دیه یهود بشتا و آخفنایی بوتا بیجید تابعیه یهود بشتا امام شافعی یهود بشتا هر ایکی بوتا بیجید هکتایید آخفنایی یا مخالفت گل قرآن و سنته یا مخالفت گل ویش دیو خدا و مبودی پیغمبری بودی صلی الله علیه وسلم ده تو تأصل اصل داری هی چجا تو نمی با فلان و با فلان کسی بودی با ویش که هی با خلال خلال نبشید نه خلاصا در تا اصل داری هی که رب العالمین اومد قرآن داری بودی یا ایوها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله ما خفنا کسی پیش یا خود پیغمبری نیخن هنه تا اصل داری هی تو چجا نکردی چی دا؟ جنا که خلطیانه جنا که بیتن ایرانی عباد ببیدی مروفکی هم همو یه معرض کوچه لبین کو بال ببین کو تیشی خلطی ببین کو بین لادان سر حقیه اما اگر تعصول لادی هبن تعصولت عقیده خواند بن که اصولت عقیده چنه اما خلاص ونیا تو ده به هنده چی لهی به هنده امین دو در هندش گلک الخلکی و گلک البسرمانه چونکی اصولت دین خو و بناغه دین خو نزانن تدید هی دیبسانه چی لهات سر چون افر نکید یا افر نبیه حتی نکنه زاید ارکانت اسلامه چنه ارکانت ایمانه چنه حتی نکنه زاید ایمان رجا قیامت معنا چیه تا ایمان بچه و چه ده هبی حتی نکنه زاید ایمان بغیبه معنا چیه حتی نکنه زاید ونیا ایمان پیغمبر معنا چیه اوه نخواندینه دنیا مجرد ایکی به هنده قصه هم هنده چیارو که بودین و چه بد بیرون کل لاتی نخواره تا تیل ناف شده این هاتی ونیا على اساس بیان رو وکی دست خوب دینا خوب گلتی مروفك باش بيه صبره دی مروفك ده دو آخف نبوكك مروفك بال ونیا یه سرچوی یه خراب که خراب یا شیطانی ها به نه تو آخف سر بو بیجید هیدی چل هی هی دی سرچی فکر علی ورد بیشتر الله دفنان کس گره جوان تا آمد آخف نبو عقل من گرید هر آخف نبو بیجید همون چه عقلی ده بو و دی چی دیوی که بیدو دی گل وی مروی ونیا هی دی هیتا لادانن چه سرک حب سبب چیه چونکی اوی چه نخاندیه و فیر خفیره خب چه نبی کریه و فیر اصول دین خونه کریه بناغه دین خونه کریه هی ورا فیر نکریه تو هی ورا فیر نکریه بس چیب سریب کنی هی دیده چی رهی هی دی تو دی چی رهی نه دی هی و سر به هنده نامینی وکی امونیه خول ما دنیا داشت هر خان یک هر بنایت بیت آوا ب به بناغه او بینات چیه؟ او بینات فاشله بلی خراب بیزی تری مخط نامینید او بنایت او دين بيت آوا كرنيش بي عقيدة و بي بناغة و بي اصول هف دينه ونيا زيده چلهت زيده چي لالي مروفينا منيت ونيا و دي مروف هيتا لادان الوه دي خدا نكتب شيوتي تبيا مروف اولي خفيرة چبكت خفيرة فا اصولانا بكت خفيرة اصولت ونيا اه، فقهي بكت خفيرة اصولت اه، اوهت اصول الفقه دهاتين ونيا اوه هما چهت هين قاعدات هين اوه هما بناغات هين ايك الواقع دي الدنيا ناقص هو الفقه ده بجد قال آه، الامر للوجوب بجد امر هر امرك هاد الناف قرآن الناف سنة ده بوشيه بواجبين خلاص افا اصلا وقاعده مروفه بسلمان هر امرك بینید خده امر ما بید جا چه ناف قرآن دا بيت چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناف حديث دا ما بید نزان اف امره بو چیه؟ چونك خده بجد فليحذر الذين يخالفون عن امره يقولي بلا ترسن وخوشيار كان أو كسي مخالفة أمريكي بكن أمر پیغمبری كان صلى الله عليه وسلم هكا امر پیغمبری صلى الله عليه وسلم بو وجوب نبو بس بو سنت بو بو استحباب بو بس بو هنده بو کاشتکا مستحبه رب العالمين قاف منات كمان قلت بلا او ترسن ونيا أن تصيبهم فتنة أن يصيبهم عذاب أليم نعم، قلت نات قلتي هر كسي كمخالفة أمر پیغمبری بكت يان ده فتنة بو هده هتلادان توحید و دینی و عقیده یعنی دی عذاب که نخوش بید و هر که تو خود سنت کلا دی چون نحنا گیت تو عذابش بتناید اما دیل هنده که امرت پیامبری بوچی صلی الله علیه وسلم سلم بینه. نه او امرت پیامبریش مکر صلی الله علیه وسلم همو بوچو نه بواجبی نه بر هند اصل همو امره که دا چیه واجبه یا اول ملکی رضانی اول ناف اصول فقه ده که تخوان که اصول فیر اصولت دنیا فقه کرن بتوی ایره دا بی بناغه هبن خلاص هر امره که بوده تو نبیری تو اما مروف وکی اصول نخواند اصول دنیا فقهی اصول عقیدی اصول اف اصولانه بناغه اف بناغانه نخواند بید هی تو بجب امر بجی امر مکری بجی جو چیه پیامبر یهودی سنته اولی نخواندی هندی بود بجابه شوره پس اگر تبخو خواند بید و تبخو هی مرا دست بکر بید تبخو وقتی امرکی بینید ایده دراب جیبه چه کهی ایده ترسی نویری چه کهی نویری مخالفه لیکی ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم يا رب العالمين يقول هر كسكي بأمرية خده وبيغمبري صلى الله عليه وسلم أمرت واجب جنكت یکوتی اوه جوا چیه؟ یه جوا دی بود آگر جهنم می و کسانه حاضر کری هکا توبه نکن و هکا سر حد خوب بردوان بن وان هکا عصیان و گهید حالت چه؟ حالت کفره و حالت شرکی بود ناف دین اسلام دا چون نداره اوه حتی حتی دی ناف جهنم دا بن مهم هر مخالفه که خوده و یا امر خوده و امر پیغمبری صلی الله علیه وسلم سبب کامروف چی لبید؟ سرادة کمرو بشتر ناف آغر جهنم دو و عذابه بخود وجعفه ايكل و ام ايكل و قاعده امر چی هر امر که قرآن و سنت داد بو وجوبه إلا هاد چهات إلا هكا دليلك هات إلا هكما دليلك هات هكا امری أمري الواجبين بيني البوچه بين بو استحبابه و سنت وكي رب العالمين القرآن بجد وأشهدوا إذا تبايعتم اشتكنجو ایکی و اشکری. اشهدو فعل چیه؟ فالامره امرش بو وجوبیه یعنی واجب کر سرما وقتی توش تکید کری و فرشتی تیویا چه بکی؟ تیویا شهده بینی دو شهده اوه ایره دو واجبه اگه بس افنده بو مواد بود و بجنه واجبه هر کسی که اشتگید کری دو فرشتی تیویا چه کرد، دو شهده در خوبه اما مد حديث پیامبری دا صلی الله علیه و سلم و سنت پیامبری عملی صلی الله علیه و سلم و صحابت وی که وقت پیامبری صلی الله علیه و سلم و صحابه کرین و فروتن کری چی نکریه گلک جرا شاهد نه اینا نه هیکی دو پیامبری صلی الله علیه و سلم خو وقت روزه که هست بکید کرد کسی ناکت شاهد ناکت شاهد سهند که اف حس پی کرد و نبشته ویش بایعش اوه هست پکه فرودی پیامبری صلی الله علیه و سلم نبشته را دو شاهد بینه بر هنگ اوه دلیل هنده که اف شاهدیه بو کرین و فروتنه چیه؟ مستحبه هر دمی که خیر و باش اونیا کاتو بکی بس اول حکم ویل امری هات یا خارج چه او وجود ما سر چه اساس و بودی نیما مدلیله کرد. جای قرینه هاد بید که ناف لغت عربی شن قرینه دلیله هاد بید اف امر بین بی امر بین بود استحبابه اول این هک اصل همو أصل کی أمرك اصل همو هم که قرآن دو مهاتی من يبو وجوبها پیامبر صلی الله الله و سلم بجید. من غسل ميتا فلچه فليغتسل يعرف أفا فليغتسل أفا لام الشيء فعل مضارع لام الأمر ها أه، لام شو وقت شو سر فعل مضارع شلت كت كتبو شيء ووجوبه إيه، هم معنى مضارع بدل كتكتب كت شيء آه أمر فليغتسل يعني بلا سيخوب شو هذا هكا بس أف حديثه هاد بو ما شو دليل دينا هاد بنا أفا بو شو بو واجب و هر کسی که کی بشود تیل چی کرد بود؟ یه سر خوب شد اما پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی روشه که اه، صحابه و نیا چنه روی پیامبری صلی اللہ علیه و سلم بسیار پید کن پیامبر صلی اللہ علیه و سلم لیس اه، علم ليس عليكم في ميتكم غسل يعني فيما معنى الحديث بيان صلى الله عليه وسلم وحناك وبجيت فإن ميتكم ليس بنجس ليس بنجسين بجيت مليانوية چنية بيسنية یعنی که هنگ ایکی ملی ششت یه گوتی سرخونه شونه با یه گوتی بس چپ کن، یه گوتی پیانبه صلی اللہ علیه بجید بس دست خوب شونه با ناوی حدیث دو امر این آخاره الوجوب بو چه؟ بو استحبابه بو سنته بو استحبابه بو سنته اجا اوه که مروفی اصولت منی همو علمکی خاندن و بناغت همو علمکی خاندن ده مروفی چه پیدا بید؟ منی مروفی علمکی زور دلالی هم تو شرنیه که گره خواندن نه یعنی بس تا اف اصول خواندن ده هم عم که زور لای تهبید و هم جیره پاجواب خود تو او نیتت همه ده چلی که همه ده سروا چلی که همه سروا آواد که بر هندش ونیا او بناغت خانی نه نه چه نه نه گورین نه نه بدل که هند ایک بناغه هی اما او تیتا گورین و تیتا زیده کرن و تیتا جوان کرن چیه؟ او سروا ونیا سر بده هیتا صبح کرن و دیتا سیرامی کرن و ونیا اما هیتا گورین بجا حکا تعصول هبن اوه سر به هر شتکتیت همود سر چی آواکی سر و اصول آواکی که اوه بده هر شتکی نی بید دنیا سر ویت اصل هیتا قاعده هیتا قیاس هی دنیا سر وی ونیا اوه گل ویدوه بجی اوه واجبه اوه گل ویدوه اوه مستحبه اوه گل ویدوه اوه حرامه اوه گل ویدوه اوه بدعه یا اوه مروف دی کیر را واجتانه فیر بید هکا مروفی چه هبن؟ هكا مروي خفيرة ونيا صورتها مو علمك كرا يان القواعد فقهي ونيا ك ويش قاعدات هين جله قاعدة ما يتشيت هين يتفقهي هكا مروي اف قاعدة زاني ومعناه وزاني افدي سامرو فنيا تا علمك ما زاني اللي هاي جيرا بانش بحرش تكبيت بيت دانيا سروانا ونيا وسروانا دهتا دانان وكي ونيا ايك القاعدة فقهي بجيت المشقة تجلب التيسيرا بجد هندی دنیا زحمتیه و بختنگاویه چه بمرویتینید؟ سانایی کرنه بمرویتینید یعنی اگه هندی حالت نخوش بید شریعت دبیتا چه کرد؟ دبیتا سانایی کرد اگه مروف مال بید دنیا تیوی هر پنج نویجت خود تا چه عدر نبن دنیا توی درست بید هر پنج فرزار کرد که مزگرتی بکی و چار رکعاتی بکی و نیا من ویژه چار رکعاتی و سه رکعاتی سه رکعاتی بکی و وقتی خدا بکی و نیا هم ما تیوی مضبوط بکی پس اگر تو چیه سفره سفره چی یاده ده هی مشقت یاده ده هی شریعتی بوده چی کدی یه بوده صنایع کدی المشقت و تجلب و تیسیر همون که زحمتی چی گر خودینی صنایع کرنه گر خودینی سفره بتا صنایع کدی نویجه چار رکعاتی دو رکعت کی و نویجه نیو روحی فرج چی اکی گل اکی و مغرب عشر گل ای و هندی مشقت هبید چی گل خوتینید؟ سانایی نگل گل خوتینید مرو وکی یعنی هندی گیانه بیه درز بی صحت هبید یعنی جا خوب پیاوه کرد. از گل نخوش بو نشیا پیاوه کرد، شریعت یه گوتی بخوری نخوانه اگه هر نشیا یه گوتی بخو اونیا کریب کرد. اگه هر نشیا بکرد خود درش کریب، چون نشیا دست خوب بلنگتونیا بس بزده چی کرد؟ بس اشاره داده ما حفنا دبيجت إشارة عندي بيجي بدون يا قدش تف إشارة ونيا سريع خوب بشكل في كات ركوع سجود بشكل في تركات أهو هذا المشقة تجري تيسيرة يعني چی و نخوشی ها چه با مروی چید کرد؟ سانایی کردن و ما چید کرد مرو وکی ونیا دنیا گلک آسارا یل جیه که چو طباخ و غاز و نفت و افشتنی اتاقه گرم کرد دنیا آسارا آوشی آسارا ترسید حکه اف آواسا سر خدا کرد دی نخوش بید وده خرابي أزياد جهيتا جياني هما طبعا شرط تو تفيا تبترسي كو نخوشي تا. اما بس بجي بلا سرمایه او وكي آثار از بهند سر خدا ناکمونیه هموش که نوع چی آتی دهی نوع نخوشی آتی دهی و نویج تو تدکی و رابی و رینه و بچه رکوعه بچه سجوده و نیت بچه چی آتی دهی مشقتی آتی دهی درس نوشت روشنه مشقت یاد ده هی غسله مشقت یاد ده هی بس شریعت بحثیوی مشقت نیه شریعت بحثیوی مشقت اول چی لته اول زور بید اول بید سبب ضرر مروی داد یعنی اگه ایک نفعی و رمضان دا یه نخوش بید و بروجی بید و روجی ضرر لیب داد اول شریعتی و نیه سلوی حرام کری چی کرد حرام کری به روجی بگید یعنی و المشقة تجلب تيسيره اجه اوی هک هکر هک هکر وصار کار بینی تو سری خوب شد میاد نید ازیتا گیانوی داد بده نخوش, نخوش بید بده خراب گیانی گیانوی و نید خرابی که مازن گیده اینگی شریعتی را رکاده المشقتو یه گوتیه خلوه و نیا مشقته و نخوشی نده یه گوتیه چه بکه؟ ده تیمومه وی في و نیا يتامم كد آن ایک القاعدة دیت فقی که بجي درء المفاسدی أولى من جلب المصالحی در یعنی دفع یعنی تو مفسده که خرابیه که پار دی هو نکی بید او چه طرف که چی بینی؟ تو مصلحت که بینی کشته که باش بینی ناف حرفی ده یعنی نو که مروفه که ونیا بلکی ونیا از ملام الجیه که توی یک افتی اما بینا دو چی داده تو بی خلکی ای آن دیویا فیرسونت اکی که ای یعنی چی ده که ای یعنی ایش بیدعه که اللالی هی ونیا تیگه ناف ده چی ده که ناف دراكي و ما خلقي ونيا اوه بدعين نافی خلکی دا راكي دا فير اف بدعنا بن و اف خلقيا نبن هنگي دبيجن كي بيشتره دوباره فينا سنت كي ونيا اوه و مصلحته وبيني چی رو بكي یعنیش به بدعه ناف دراكي دبيجن اولي چه دست بكي درء المفاسدي يقول بدعه راكي او چه ترل چه او چه ترل تدوانا فير اف سنت یان ونیا جیه که خرابیا هی ونیا تو زانی ونیا مرو وز بچید دچید دبجید از چم ایرا تری اینم یان قصبا اینم نر اینم فروشم و زانید او جدبتش بسرمان نینه بلکی بسرمان نبرن بجاره بلکی بسرمانش برن اما بسرمانید خرابن زانید صد صد هر جیه هم معارفه چید کن وقتی تریتین تین همو کی ده لری کرن همو خدا عرق ده کرن و همو ده بن عرق چکن هذا چو کسی دی نه کرد بخار نه و بخوشی او نه همو ده چن بز بشوه بکن هنگی دید چه بیش نوام رو بنا دی بجنه تو ونه اینا چه تر ابو چه چه تر ابو مصلحت او تو به که کده پیچه فایده گهی ده فایده که چیه دنیویه در مفاسدی تو به مفسده چه لرکی و نکی بیتیره اول چه تر چه في مصلحته او مصلحتكش يا یا يا جزئيه مصلحتك بس بخدان دكانه بس بخدان دكانه مروفك ونيا بينيت جيه كي ونيا تري بفروشته وبزانيت ال تري ناخون بخو بكي خارن ونیا همو کسید کرید همو کنه چه؟ همو ده آرک چه کن او انگیری بجنه نیا شریعتی اف قاعده بو مادانه جا او ونیا ایکر و او گره جارا ونیا هم ابنا و واشتنه دنیا ونیا کوینه ونیا تایید مروفکی ونیا عقیده ویا درست نیا تجی مخالفات لالی های ونیا هم چین ایک دیچید ونیا بلا خفر رشته ونیا والا با تو فلان شده نافل پشته که مستحبه تو جاره به عقیده خلال داری ونیا هر دعوی گل که اویشت خلال گل را که پشت اینگه برای بیشی و اغلب جاراش حتی تو وید بیجیه و کدی على اساس فیر سنت کی کابلات چه تکد کابلات ونیا رخی پشتی را دچیت ونیا هزار دعایت را بيشته فلان کسی هو بتمن فلان کسی من يبتمن صلوات دان بدعية او ده هو بيشته تيجوتي صلوات دان من يا وقتی چیه دسته ایکی یا صلوات دان بنگه که بلند بس اولو تهو دينا دایی بو چون گوی چه نیه نیه وی اصلا هزار مخالفات دیه لالی هی جهت تو وید بیجیه او دیشید منیا پیش ورا و که گهین ده تم زراره که خنابه گهین جلگ گلک ماستر چه گلک ماستر و هندك علی اساس چی دکری تأمر بالمعروف آن نهی عن المنکر یکی بل هند مروی رسالمانیت یا واشورانه شان زاوی حتی مروی وکنیه همو همو آخفتن با همو کسکی نهی نکرن همو چش با همو کسکی نهی تگوتن هنگی ده تو ونیا اوی کسی اوی شتای بیجی که مروکی چی بید؟ مروفکی اصلا ونیا علال اقل بچک اصلک هبید الدینوی اصلک هبید زانید دنیا قرآن و سنت چی از هانید بدعه چی از هانید دنیا و ام واجب سرما دی امر خود چی ام امرو وکی دنیا هزارات مخالفات عقیده اللهی هی ام چی دنیا ایک چی دنیا وی نصیحتی شکت دنیا حکفزانی دی مفسده که معظم چی بید نابید در المفاسدی اولا من جلب المصالح آن گلک جاروانی حتی تو بجی ایکی فلان سنتت که فلان شده خیرش که بلکه او تینا گید معنا چیه بلکه نزاید معنا به هنده چیه معنا دونیا یا خیره آن بجی فلان به صلی الله علیه و فلان حیوانی کجا هنده خیر دیگه هنده کبرانو زانید ملوکانو زانید بابا چی دنیا سنت ده شتم خدای به پیغمبری ها بودید هنده که تای که حمله واشورانه نکن به هنده ملوف هموش تکی با همو کسی که نابجید هند اشتد هم بس بوا کسا دینا گوتن اوه چه هبید؟ اوه عقیده که درست هبید دینه که درس لالی هبی شارزا و به هنگی اواشتانه باید بوده بر هم دشونی اگر جرا دبینی همو مرو کی ونیا تو همو آخف نبونا بجی هر ایکی ونیا دی شارزاوی که چند علم لالی هیا چند دین لالی هیا بو برچه هک مرو زاید چیله چلی چه بید مرو زاید مفاسد دلی چه بند خرابی دلی چه بند او درع مفاسدی اولا من جلب المصالح یعنی اول مرو فکر زانید اواشتانه چیه مروی چه, چه خواندن؟ روی قاعده و اصول خواندن اما که مروی قاعده و اصول نخواند به منیت کیف دن اولی اجتهام ما کمتره و چه اجتهام ما ماصله چه کرد؟ ده پیش آخری اخیری ده باشتنه بیش مرویش یعنی اولی و نیا دیت برای بر آفرش یکی و نیه که جاره کشید ده جاره حرامه و بلا خود و ناکتو و نیه اصلا تناغی مخاره از گتناغمو و بلکه امر و کفو چند جور الله لیوانیا سری تکمه سری بوه تکمه گورا دا پیرا تکمه هزار آخنه تو دویجی سین دا و غیر رب العالمینش نگودیه این کارا وی منکره نکریه دنیا لالی و این کارا جمارت کرد و این کارا دی گلک گلک چته ماستره چونکی وی جماره که گناه های و خلقیه اما یادی سریته سریتا و سری من و سری فلان کسی دنیا اوه چیه؟ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك من كفر أو أشرك هر ايكي وابد إيكي ايكي خراب تراونيا وهر دوكو ايكي ايكي رونيا كديماي غلا غلا جلا كخرابة أفا ونيا تو چي وليب جاري و چي أفا أما تيجي لهند ونيا كوا أبي مروفي چنيا إشارة زانية أبي مروفي ونيا نا قاعدة عقيدة خاندين نا دين وقت دس بيكري ونيا الفا قاعدنا وفا أصولنا دس بناك يا أبناغا نخاندين وقيد كل شيء يمر بك من هذا القليل جد حدشتك تبيت القاعدات عقيدة بان قاعدات أصول بان قاعدات فقه بان قاعدة حديثي بان هر قاعدة كتبيت بجد شدبك كه جريدة لولي خود وجريدة أنا كش دب شبيت دب بركرنبي دب نبيسينبي اما همو تقييده فقد قيل اجتهاد يقولون من حرم الأصول حرم الوصول اجتهاد يقولون هر كسك أصلت ونيا علمت شرعي نزانيت وبناغت ونزانيت أبدا محروم بيت الشيء وناقيت الشيء ناقيت دمائك يعني چی یعنی فير علم نابيت کرد مختصر وصول يعني تجاهية دمائك يعني تفعل علم شرعي ببيت حكتا خود قاعدت شرعی شارزانه كر اهم همو تا قاعدت وی شارزانه بوي تو فيرا چش نابي فيرا علمک شرعی درس نابی. بيت فيرا هندك چش اما أما كتب يجد فيرا علمك شرعي بي درس بي رفير نابي يا شاشة ناقش المسائل مع شيخك مش همون قاوه مناقشه که. كيف قال که أو نشاطات درسه شکی مناقشه ایک الواج ده که مروف پیچی ده بید مروف شارزا ببید علمی خو و او چطه ناف دل مروفی ده او شکو او آخفنو، او چطه تتسر دل مروفی نمینن شبهه نمینن درست بمنه و روم ببن بجید به هنده هشتا که تا سر دلیتا هر مناقشت گل کیب که گل که أبي درسین شیخی که یعنی أبي درسین شده تلالی علمی خیلی او مع تثق به علما ودينا من که. یان او کسی تباری به هی این همو کسی که مناقشت گلنا هی تکرم تو همو کسی که شبهت خونا بگو بیجی چون کابره های مروف به هی چی شبهت خون بیجی او دویش شبهت اوید باطل وید خلط وید بو مروی هاتی نه چه کرن اجا چه شیطانی نه بسر دل مروی چه شیطانه که مروی و مروفی مروی بود بن دوی کتا حقی و حقیش دکتا چه؟ دکتا باطل برند بو همو که نابی تو واد شبها بیجی حتی بوترون کتبه تیویتا او کسی تو بود بیجی و چی مناقشه گرد که تیویتا باری پی هبید که علمه که درسی هی و دینویشه چیه؟ دینویشه درسته ابتقوه خود ترسه من اقرانی که یعنی اوید هندی که و اوید عمرته و اوه همو گاوه مناقشه طبعا خاصتا کنگی چه بید اکمرو بی آیت دید یا حدیث دید پیامبر صلی الله علیه سلم و بشینگی آیت دی مروی دید و حدیث دی مروی دید پیامبر صلی الله علیه سلم هک مروی هو هزار کرد و مروی هو تجاش که اف آیت هر دو چنه گل ایک ناگونجیه یا نف حدیث هر دو گل ایک ناگونجیه هنگی منیا ویشته بلی خونه هلا نبجد الله چونی اندامتی و ایمان پیاده تو هویه نه هونیه میاد بو ایکی بیچه وی بیجه اوه تو علمی دا یخنی وی بیجه به شهر هزار علمی دار و دین دا بیجه اوه مسئله که چیه اینیا چونکی مشرکا یوتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقت مصیبت اک بوها بودا چی بجنه؟ بجنه ها دی من عندی که وقت باش یکیش بوها یعنی ها دی من عندی که طبعا یعنی اوه تا یه توت یعنی احمده مخیر کنه دیگه گل حشکاتی هاد بو یا باران نهاد بو نه یا هر مصیبت که بو جیوه هاد بود بجنه پیانبری صلی الله علیه وسلم ونیا اوه یه توهاتی مخیر کنه دیتیم و من اوه نبز گوته پیانبری صلی الله علیه وسلم گوته پیانبری پیشی مش ونیا اینا فطیرنا بیک و بمن معک گوته موسی علیه صلات و سلام ونیا گوته شعیبی علیه صلات و سلام اوه همه پیغمبر قومت باید کافر باید گوته تو بجنه مخیر کنه دیتیم جا وی آیت ده و گوتی هذه من عندك پشت هنگی اه، رب العالمین چه بجید كل قل كل من عند الله يا محمد صلى الله عليه وسلم كبيجه هم اللي كتن شو مصيبات بنو نخوشي بن شو خوشي بن هم اللي كتن هم لا يا رب العالمين فآيات دي وش بيجي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك چلیز هر مصیبتك بتبيت او يلاليته یعنی یعنی برته يهاتي بر خرابيته يهاتي وهكا باشيه كيش بيت يلاليكي فضلو باشيه يلاليكي يهاتي يرمان وهاتو بيشي ويشي قوتي قل كل من عند الله يقولي همو لالي خدته جاكي يقبش بأولش طرف چه بيت يعني ومعنى وانا چيه هكا مروفونا لخوفي ليت ونيا خرابی تقلق شي خرابي بعنية تيجا مروفي کرد؟ بكت یعنی گل کرد کرد بكت يلبي اول اوه مروف لا يتخيني تيان ای که عالم حتی حتى افشتر اللي مروفي لبین؟ دیان رو ببن واشكرا بین طبعا وقت رب العالمين يقول قل کل من عند الله یعنی همو اشتكتت لالی كتت لولي بله رب العالمین چه باشی بید چه نخوشي بن مصیبت بین اما وقتی وقت ممروفيتين مروی حق های سر رب العالمین مروی گلک باشی به خدا کریه و نیا بر هنده بو مروی تنان فضل رب العالمین گل مروی کرد فضل رب العالمین گل مروی کرد و نیا بجی و نیا تبو رب العالمین حاشوه شور کریه و حق های دهت و نیا وکی نوکه دنیا دا گلک جرا و نیا موظفه که بجی مخ حکمت چو خیر و گمنا کد وقتی معاشی دادن از بو شور کم ایش حق نیتن بس یامت گر رب العالمین هونیه هونیه ما چشور بو رب العالمین منو که نیا رب العالمین همه چه کرین و شفر و روش نعمت و متین تخاره و نیا او باشیه گرمت کرد و همه چش نکن همه شکری نویش نکن و هند هشت کلالی بید همو چیه؟ همو فضل و باشیه وقتی مصیبتش بمرویتین و خرابیش بمرویتین هل نولی کتن؟ هل نولی رب العالمین بس سبب کیه؟ مروفه ما أصاب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم السبب كا أو جناح ملوذي سبب وا نحو أف مصيبة مرويتين أما لا لكيتين قل كل من عند الله أما لا لخديتين وقت خير تيت فضل الله رب العالمين تيت وقت مصيبة تيت هل الله رب العالمين تيت بس سبب كيه سبب مروي أبب مروي چه لهات مروی دیار بود یعنی پیغمبر عایشه رازو بین خدا لبید بجيت هر کسی که دشت تا پیغمبر صلی اللہ پیا و دست و خواه زراف یا خوش کلی بجید چجا بکن؟ چجا باور نکن؟ قط و حذیفه راز بنا حذیفه از گل پیامبری دادم صلی الله و پیامبر چو جیکی ویر دست و خو از راه پیاده خوش کرد که بیش میگه ولی و حدیث ها دیگه چه چطور ده ده چه دیگه اینش تو فرق ده ده گنجین گله هر یکی چه کری هر یکی اوی گوتی اوی بیدیدی عایشه راز بنا خدا رو بید چند جرا پیامبر دیتی صلی الله علیه و که چه دست و زراف همون گفت چی کردی پیامبری نیشتی و خو عایشه هم گفت گل پیامبری دو نبیه سلام الله علیه و سلم سفر دوونی گل جر عایشه گل دو نبیه بلند ایفش او گوتیه و او ویدیتی بلند اف هر دو که هر دو حالت درستن بس شرط که تی چی بید؟ بس شکنه نحمل بید بجنه که ونیا که بج درسته هذا بجنه بیا و دست و از را خوش کنه بجنه درسته پیامبر یا کلیسا الله سلام بس توی سلامت بیل چه؟ سلامت بیل پشکا های مروف چی یا که هوا گاله بو بجی تیگه مروف چی کد مناقشت گل اویب کد اوه مروفی لالیویت خینی تو خفیر علم کد یعنی هر اکی دی هبید که مروفی باری به هبید که علمک باشی هی ولو بی بأن تقدر في که بيش در کس نما مناقشه گل که بجی تو مناقشه گل که که گل خوب كلا بجی تو ناف ذهن و ناف أن أحدا يناقشك فيها تو بجواني جیوانی حتی یک نکه هو تم دست و جوابیده مبا آه و خوب که خوبك خوب که قدش خب مبا إذا لم تكن المناقشة مع من سمينا ما دام بجي كاس نبو كتو مناقشة قال كي إنجز مناقشة قال كي كي قال هو كهذا بس تبي أشياء بكسر جل ما نبي ناخد بجنا في ديني أو دينك خوش بلنا كي نبتني بخو بين بكي بینی هک یکی او گوته من دست چی بجمه هک یکی او گوته من از چی بجمه اول مروف مراقشه کرد بس دا چرا بید؟ به هم علم کلا مروی مروی بینیته و هم مروف شارزا بید چیش؟ شارزا بید علم نخود چون که همون گاوه او مسئله مروف مناقشه گل اکید کرد اغلبت چرا دید؟ مین تبه اغلبت مین تبه او خلط یا ایک بمروفی چید که اغلبت مین تبه یعنی مروف گل جرا آیت که کلمه که القرآن کلمه که الحدیث و پیامبر صلی الله علیه و به خلل داخلی به خلل بیجی بلکه مرد هیزه لنا که امر سر قرآنش مرد خلل داخلی به یکی مرد چه کرده و او چه کرنواوی بیرون مرد وینر چی یا مرد گشت فی آیت بیرون مرد ویده چه ایت با وی هتا با مرد چه کلیه بر هندش مناقشه ای ایکل اویت ای کل باشید و طبعا بگو وقتی هم بیجی مناقشه همون گفت مناقشه چی نه یت یعنی علمینه نمید به فایده و یت به شروع بس آخفنا به جای که دو خسور که یو تانگا و بی عصبی بی چه فایده بیدن بید اما همون مناقشات علمینه به هنده دم مروی چه پیدا بید علم و شارزایی لالی مروی زور بید ام بحثی بین اونیت مناقشه دیگر یعنی نه یکی دشمنی تا و و رأیه نیا و گل و فکری نیا و تو سری نه و مناقشه تو گله ایکی که علم لالی هبید بس به هنده دو بتا علم هشتو چه بید هشتو آشکرا بید تو نافدلته دا پیدا بید و دیرتنش ده این کل واره کرد که بیرم روی نشته و تو مناقشت گل که که گل اه، اوید که اوی علمی نشات داد کن هر برادره که خوبید که یه شارزه بید علمی و واسأل الله تعالى أن يعلمك ما ينفعك طبعا هذا خلاص بو ديمايكات هف اه، نصيحته أو أف آدابه ونيا وأف منهجه هذا ابن عثيمين داني رحمة الله و بيت وديمايكش دعایت كريم ويكاز دا خاز رب العالمين كم أن يعلمك ما ينفعك إن رب العالمين تفير أو علمك وأو ظانمك كفايدة جهنة الدنيا وآخرته وينفعك بما علمك وأو علمانيشات دات رب العالمين ونيا وقت بكر كتو فايدة لوالدي چونك هل جالك علم اللي هي بس شو فايدة إنوي علمي والناغي چونك چنه ناكت عملي بناكت شو فايدة إنوي علمی ولایی بلکه خلق بیر بخو فایده علمی ولگری اما اب خو چه فایده ناکت و کی و گوم آوه او عردک گلک رق بید یا بر بید نیا خلق او جه و نیا چه فایده الوی آوه ناکت او برکه نیا چه فایده الوی آوه کرد چه فایده ناکت چوش لشی نابید اما کی ده فایده لکت او خلقته توی ورا توی تینی بی تو دنیا و حیوانات دنیای تینی بید او بخو فایده اینه کرد به آوه بخون اما برای برکه خوب چوش لشین نبیده چه فایده اینه نکرد برندش هنگی ونیا علم یه باشه بو مرووی که که فایده گهی تا مرووی مروف عملی پید کرد اما هکه مرووی علم خاند و مرووی چه عمل پی کرد هف علمه چه فایده نه فایده بو مرووی تدنیا چه بو مروویت دهی ضرر بو مروویت دهی مخرابی مروویت دهی بو رجا قیامت خرم بسيار المولوية تتاع وعن علمه ماذا عمل به أبو عميش تتابع همو ظانين تبو عمل بناتيه يعني همو مال سر مروبي أو علمي مروف ظاني همو مال سر مروبي هكا تعمل بيكر أبا علمتا فايدة تدا هكا تعمل بناكر أبا بي علم دبتا چه رجع قيامته همو دبتا عذاب ومو دبتا سراوي علمه تعذاب دان ويزيدك علما بجد أرز دخواز رب العالمين كان رب العالمين علمتا هر چلت هر زیده کرد در هند رب العالمینی بس اولی گوت که پیغمبری صلی اللہ علیہ امر پیغمبری کری که چی لر کرد؟ که رب العالمین بو چی لر کرد؟ بو زیده کرد اما نگوت یا ونیا وقر ربی زدنی مالا یعنی رب خواهی تو مال من زیده کرد یعنی آن تو فلان شده من زیده کرد تو بچی که من زیده کرد اما هاتی امر پیغمبری هاتی کرن صلی اللہ علیہ امر ما هاتی کرن يقول يما دا خازا چه زيدا چه رب العالمين كان زيدا علمی. وقل ربي زدني علما يعني بجاء ربي تعلم من هر كي هر زيدتك چونك هندي مروي علم الشرع هم بحث علم الشرعية هندي علم الشرعي للي مروي زيدة بي ده چه للي مروي زيدة بيد ترسيانا خود للي مروي زيدة بي نزيق بين ببو بحشت ده زيدة بي دير بين لاغر جهنم ده مروي زيدة بي بل هندش الشريعاتي ونيا ورب العالمين أمر مكريك وأم دو خاز رب العالمين كان كعلم يزم ما زيدة بكت ويجعلك من عبادك صالحين رب العالمين تلوا كسب كتبت عبدت ويا صالح بن وحزبه المفلحين وحزب يعني أو جماعته نمعنا حزب أو أوامن كتير جهين حزبه المفلحين يعني كتبه جماعته أو شلتهم أو ساد كفن فلاح يعني ساد كفنا دنيا وآخرته وحزب ألا إن حزب الله هم المفلحون يعني أو كسدي دين خدتشن همون گاوه حزب وقت قرآن داد و سنت داد بسی اوه نیه که ایلا هکا من جیه که دوانیه دلیل اک بهاد بیت و خری نگل هاد بیت که او حزب الامن کتید یهیونیه که جماعت کنوانیه تنظیم کبو هیو قاعدت خویت هین و اصولت خویت هین ونیه سر دیچن و هر کسی که گلوادا ونیه او یه وای دی کیف بیت و هر کسی وادا نبیت کیف بینه تو اند بجنه و منیه ونیه او بحثی بینیه نه و حزب المفلحين يعني او جماعات وني او دي دين خدا و ووكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكي صحابة پیغمبر او همو چنه اما او همو او جماعت او دي دين خدا شنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين